imomlar tog'utlar oshqatiq bo'ldi qancha gullar bevaqt ochilmay so'ldi imomlar tog'utlar oshqatiq bo'ldi qancha gullar bevaqt ochilmay so'ldi muslimlar iskanja ostida o'ldi minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi turli kitoblardan topib fatvolar tog'utlarga qilar tinmay duolar turli kitoblardan topib fatvolar tog'utlarga qilar tinmay duolar saroylarga o'qir hamdu sanolar minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi bilmadim ularda maqsad qandayin mujohidni qarg'ab so'kar tinmayin bilmadim ularda maqsad qandayin mujohidni qarg'ab so'kar tinmayin tog'utlarga xizmat qilar tolmayin minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi parvosi yo'q dunyo zulmga to'lsa muslima singillar tajovuz bo'lsa parvosi yo'q dunyo zulmga to'lsa muslima singillar tajovuz bo'lsa najas kofirlardan farzand tug'ilsa minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi tog'utga ibodat qiladi tinmay uning ruxsatisiz bir ishni qilmay tog'utga ibodat qiladi tinmay uning ruxsatisiz bir ishni qilmay ummatni uxlatar hech ham uyalmay minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi sultondan topshiriq olgan u nodon ummatni uxlatib bermoq har zamon sultondan topshiriq olgan u nodon ummatni uxlatib bermoq har zamon millatni boshlaydi o'zi illat tomon minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi minbarlar munofiq olimga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz bo'ldi vaqt bo'ldi birodar qo'lni ber qo'lga najasdan poklaylik otlangin yo'lga ummatni qutqargin qurol os belga bu dunyo murtabga najasga to'ldi bilib qo'y musulmon jihod farz jihod farz bo'ldi